الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea katika kuwaweka هوا واتوا مباو وانا wanawazungumza زمسلا في وبرون دي قوبايا Kwa hiyo tulikuwa tunaonyesha hukumu ya mtu mwenye kukana na watu wa bid'a na tukaleta katika hili aqwal za wengi katika salaf kwa hili ni jambo ambalo lipo wazi na linaeleweka lakini watu wanaanza kuja na hoja na ni hoja ambazo huwa wanazitoa kila siku wakisema hal kullu man fa'ala albid'ata yakunu mubtadi'a je kila mwenye kufanya bid'a anakuwa mzushi hii ni katika mambo ambayo huwa wanapenda sana kuyazungumza na si jawabu ni kuwa si kila mwenye kufanya bid'a anakuwa mzushi mpaka zisimamishwe au zienee shurut za kumbidiisha na vile viziwizi ambavyo viko pale pia viondoke ili mtu huyu azingatiwe kuwa ni mtu wa bid'a sote tunaamini hilo na hili ni jambo ambalo nitakuja kulibainisha hivi punde tu lakini kabla sijaendelea au kubainisha hilo katika maneno yao ambayo wamezungumza baada ya kuzungumza yale waliyozungumza wakasema uongozi uwafungie kwa kutumia nguvu kama walivyofanya Saudia wawafungie kwenye misikiti hiyo ndo njia nyeti ya kupunguza hayo. Kwa wakawa wameomba hivyo kwa uongozi wa Burundi utufungie si kuzungumza kwenye misikiti kama walivyofanya Saudia. Na nimeajibu Saudia hakuna masalafi waliozuiliwa kuzungumza. Waliozuiliwa ni mahawariji. Si si, si masalafi. Hili ni maarufu kwa watu wote waliofungiwa Saudia ni mahawariji. Eh, wengine katika jamaa tu الإخوان المسلمين kama kina Khalid Rashid na mfano wake hao ndio waliofungiwa hao lakini masalafi hawajafungiwa kwa hiyo hii katika ombi lake anaomba masalafi wa Burundi wafungiwe kwenye misikiti naam kisha wakasema katika mambo yao heti, wan, heti watu wameenda kongamano kwani kwenda kongamano ni bida kisha ile wakalifananisha wakasema na nadwa bimaana hao mbona walikuwa wanafanya nadwa kwa nadwa na kongamano tofauti kwa wapi hamna tofauti lakini tofauti ni kuwa hii nadwa ilikuwa ni ya watu wa sunna masalafi na nyinyi mnakiri kwa si masalafi eh lakini hiyo kongamano ilikuwa mchanganyiko wa watu na hili tushalibainisha. Kisha akaendelea kusema hivi, ukiwa mgomvi umepinga aqida. Sijui ni katika aqida gani hizi. Mtu akiwa mgomvi anakuwa amepinga aqida. Ndio nikasema mwanzo, labda walikusudia watarku alkhusumat fi ddin. Almuhimu, hali hili si la kuzungumzia sana. Wao ugomvi wanaona wao kwa hiyo watu kama hawa wao ukisema tu hili ni bid'a, hii ni sunna, huu ni mzushi. Kwao ni ugomvi. Kwao ni ugomvi. Hai gani ugomvi wao ni huo. Ugomvi wao ni huo. Ukisema hii ni bid'a, hii ni sunna. Hii huu ni mubtadi, huu ni sunni, huu ni salafi. Au ukisema ana salafi, kanta kuja kwa mwisho. Basi we ni mgomvi. Kwani uelewa wao huo wala tutaki kuingia huko kisha baada ya kuomba ya yote kuyafunga akasema hivi imamu huwa anawaathiri maamuma kwa hiyo kama watanasihiwa e, wata wata e, kama watanisikia mashehe wangu wawaitishe hao vijana wawasimamishe kwenye misikiti najua kuwa vijana hao kujirejea kwao ni vigumu anajua ghaibu huyu anajua ghaibu kwa anajua atakotokea kesho na hao vijana wajirejee kulipi waache usalafi wawe watu gani sasa wajirejee waache usalafi au oh, waache bid'a na, na watu wa bid'a sijua wajirejee kulipi pia hizo ni nukta ambazo watajibu wao wenyewe sawa kisha akasema hivi kuwasimamisha ni manufaa maana kuwasimamisha wao vijana ni manufaa kumsimamisha anayelingania watu katika sunna ni manufaa na kumwacha aliyesema maswahaba wana vituko sijui ndo aje niseme aje ni manufaa ni nini kuwaacha waliokwenda Irani <laughs> alafu paliponifurahisha eti imamu huwa anawaathiri maamuma kwa hiyo hii tabia yetu sisi ya kusema hii ni bid'a hii ni sunna huu ni mtu wa bid'a itawaathiri maamuma na wenyewe wakana tabia kama hiyo kwa hiyo watufungie lakini huyu imamu aliyekwenda Irani ichi kitendo chake cha kwenda Irani hakitowaathiri maamuma mnaona hilo hichi kitendo cha huyu imamu kwenda Irani hakitowaathiri maamuma hichi kitendo cha huyu imamu kwenda Omani akaonana na mufti wa Omani Ahmad Khalili ambaye kazungumzwa na wanaozuoni upotevu wake eh huyu ni sawa hatowaathiri maamuma huyu huyu imamu aliyesema kwa maswahaba waliokuwa na vituko na haja hajawahi kutaraja katika ile neno kila siku anaambiwa na hajawahi kutaraja hajawahi kujirejea huyu hii kauli yake haitoathiri maamuma lakini hawa wenye kusema hii ni bid'a hii ni sunna huu ni mzushi achani naye hawa ndio hii taathiri maamuma kwa jambo nzuri mashaallah kwa kama leo litaathiri maamuma wakajua hii ni bid'a hii ni sunna huu ni mzushi tujiweke naye mbali jambo la khairi mashaallah kwa ikiwa kama tutafungiwa kwa hiyo basi ni kheri, ni kheri. Kinataka kuonyesheni hawa watu ufahamu wao uko vipi. Hawa wataathiri maamuma. hao wenye kwenda mairani, hichi kitendo cha kwenda imamu, maamuma kitomwathiri. Na kuona kwa imamu wangu alikwenda kule, bi maana kuna hakuna tatizo. Wakiandaa madhaura kule Irani tujinde zetu hamna tatizo. Hakiwaathiri maamuma hicho kitendo. Na hizi ni nukta ambazo tunataka kuzizungumzia peke yake za hawa watu waliokwenda Omani hawa watu waliokwenda Irani hawa watu ambao wanasema kuwa maswahaba wana vituko tuone kauli ndogo katika kauli za mtu mwenye kuwazungumza maswahaba kwa ubani au hukumu ndogo katika hukumu za kuwazungumza maswahaba kwa ubani hukumu gani hili litakuwa ni nukta yake ambayo inshallah tutaipangia siku tutaipangia siku hiyo kwa hawa watu hawana uchungu na sunna hawana uchungu na maswahaba hawana ndio nakumbuka tuliandaa na dua mara kwanza tunafika tu Burundi mwaka tuliandaa na dua ya kuhusu ubora wa maswahaba na kila siku na dua za ahlus sunna lazima ziathiri kinyume na hizo zingine wenye wake zungumzo wamezungumza tu basi wala yafiri mtu kwa sababu ni dawa za kuchangana mishanganyiko kila mtu amwache na ya kwake نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه kwa hiyo yale ambayo tumekubaliana tusaidizane tu na yale ambayo tumetofautiana tupiane udhuru kwa hiyo dawa haitoathiri lakini dawa ya ahlu sunna tulipoandaa kile kikao cha kwanza cha kuzungumzia ubora wa maswahaba imeathiri na akajitokeza muibadhi huko Rumonge akazungumza kwa sababu ilimgusa Kwa hiyo hiyo ni, ni neema iliyokuwa kubwa na ni khairi na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa natoka katika njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim na tunamuomba Allah thabati katika hilo almuhabba hapa nataka kuonesheni namna gani hawa watu hawana uadilifu. Hii tabia yetu itawaathiri maamuma, tabia yetu ambayo wanaijua wao itawaathiri maamuma. Hizi tabia tabia za kwenda kwenda mairani kwenye daura na, ma, na, ma, na maomani iza waathiri maamuma wallahu almustaan almuhim twende katika nukta yetu je kila mwenye kufanya bid'a anakuwa mzushi kabla ya kuzungumzia hiyo nukta <coughs> tutizamie kwa pamoja shurutu ambazo zinamfanya mtu awe mtu wa bid'a kuna viziwizi ambavyo au bimaana ma, ma, mawanii atabdia viziwizi vya kumziwia kumbidisha mtu viziwizi hivi vikiondoka anabidishwa katika viziwizi ambavyo vinamziwia au vinaziwia mtu kubidishwa kiziwizi cha kwanza kabisa ألا يكون مرتكب الفسق أو البدع أو, أو البدعة جاهلا يولي من يكفانا بدعة هي أسيوين مجينغا والجهل خلاف العلم بمعنى mtu akifanya bid'a kwa ujinga hmm? bimaana hajui ni mjinga hajasoma hajaelimishwa kwa hicho alichokifanya ni bid'a huyo abidishwi kwa sababu الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ujinga ni mtu kuitakidi kitu kinyume na gisi kilivyo kwa mtu huyu anaweza kafanya kitu kwa ujinga huyu abidishwi mpaka aelimishwe akishaelimishwa sasa akajua kuwa kile kitendo ni bid'a hapa hukumu kwake inabadilika na hili tutakuja kuliona kwenye fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah mwisho kwa hichi ni kizuizi cha kwanza jahal mtu akiwa ni mjinga hajui kuwa anachokifanya ni bid'a akafanya bid'a kwa ujinga kutokujua kama ile ni bid'a huyo abidishwi isipokuwa baada ya kuelimishwa na kubainishiwa kisha akaendelea hapo anaingia katika hukumu ya kubidhishwa hii tutakuja kulisoma kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah na katika hili sijui kama kuna mtu ambaye ajafikiwa na hoja kuwa hizi adila tunazitaja hizi aqwali za salaf kwa kukana watu wa bid'a unakuwa mzushi sidhani kama katika wale mashehe au wale walinganizi waliokuwa katika ile jambo kuwa ile walijui na kama walikuwa walijui basi walijue sijui kuwa waliompokea yule Ahmad Awesu hawakufikishiwa kuwa kukana wazushi na kuwa sifu mbele za watu na kuwa mfano wao sijui kama ile walijui basi kama walikuwa walijui ndio wakosoe na wataraja wasema tulikuwa hatujui tulikuwa tuko wajinga kwa tumeelimika tunatoka katika bid'a wallahi hakuna mtu atambidisha mtu hakuna mtu atambidisha mtu kumbe jambo la kutoka nje atoa viongozi ni bid'a nilikuwa sijui au umejua hakuna ambaye atakubidisha kwa kizuizi cha kwanza ambacho kinamfanya mtu asibidishwi ni ujinga mtu akifanya kitu kwa ujinga akafanya bid'a kwa ujinga abidishwi ha abidishwi lakini baada ya kuelimishwa anabidishwa sawa طيب <coughs> na wanasema ahlul ilm si kila mtu anakubaliwa ujinga wake katika hukumu ya kisheria sababu kuna mtu ambaye anaacha kitu kwa makusudi peke yake hataki ukijua peke yake kwa makusudi jambo ambalo nalifanya si lizuri nenda uelimishwe uoneshwe haki ni ipi ni kama tu katika masala ya mashia wa kwetu Burundi japokuwa watu wao na warahisishia na kusema wale si mashia kwa sababu hawajui yahe itikadi za mashia zinazungumzwa kila siku Burundi zinazungumzwa itikadi za mashia kwenye khutba zinazungumzwa kwenye madaris kwenye durus za miskitini zinazungumzwa kwa wale wanajua tosha itikadi za mashia wanazijua na huwa na wakati mwingine ukitaja itikadi zao wanakufanyia uadui tunaambia hao ni wajinga hao ni wajinga maibadhi vile vile ukiwatajia itikadi zao wala kufanya uadui hao ni wajinga jamaatu tabligh ni mangapi walibainishiwa akiwemo Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah mpaka akawafata mpaka akaanza kuwanakish Sheikh Yusuf Mahmud Allah mrehemu tunaambia wana hujja azijawafikia ule ujinga ambao ulikuwa nao hawaondolea kuna wengine sio kila ujinga unapewa unakubaliwa kuna zingine ni ni watu kibri kinawafanya kutokuikubali haki ko hakuna mtu Burundi wazo kanambia katika watu hasa wa pale Bujumbura eti ajue kama jamaa tutablighi ni kundi potevu kwa sababu washalizungumzia sana kwa hiyo sema ule tablighi ni mjinga labda leo ameingia mpya lakini wengi wa zamani wanajua kwa ile kundi ni potevu na wakishajua huyu mtu zungumzaga hivyo wanakoga wanamfanyia uadui ndio kawaida wa jamaa tutablighi na wengine katika watu wa bid'a kwa hii ni sharti ya kwanza au ni kizuizi cha kwanza cha kumbidisha mtu akifanya kitu kwa ujinga bila kujua habidishwi mpaka aelimishwe akielimishwa akaendelea na bidishwa na hii tutakuja kuliona kwenye fatwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah طيب Jambo la pili ambalo ni kiziwizi katika viziwizi vya kumbidisha mtu eh? katika viziwizi vya kumbidisha mtu alla yakuna murtakib alfisq au albid'a mukhti'a yule mwenye kufanya uovu huo au bidha hiyo asiwi ni mwenye kukosea hii katika mawa, mawania na haya mambo watu tuyaelewe pako tofauti ya mukhti na al ni vitu viwili tofauti كوم مخطئة والخطأ يدود بالصواب عندما الله سبحانه وتعالى قسمه وليس عليكم جناح فيما أخطأ أو فيما أخطأتم به همنا ذنبي ولا بمنا فانيا كوكوسيا بلا كجوا كيو almuhtiu ni mtu gani man arada sawaba faswara ila ghairihi ni mtu ambaye anafanya kitu kwa kutaka apatie lakini anajikuta amekosea bila kujua unda mukhti wenda alifanya jambo yeye akadhani labda jambo hilo ni la sunna lakini kumbe amekosea ni la bid'a huyo abidishwi kwa sababu hawakutaka mpaka aelimishwe aambiwe hili jambo lilifanya ni kadha wa kadha wa kadha hundo mukhti ama alkhafiu man taamada ma la yanbaghi yule mtu ambaye anakusudia kufanya jambo ambalo alitakikani huyu ni khafi huyu hapo atachukuliwa kosa wal khati'a adhambu ala amdin ni dhambi ambayo mtu anaifanya kwa makusudi kwa hapa walitaja muhtiu ni yule mtu ambaye man arada sawaba faswara ila ghairihi ni mtu ambaye nia yake yeye ilikuwa afanye jambo alifanya jambo kwa nia ya kuwa jambo hilo atalipatia lakini akajikuta akakosea kwa kutokujua huyu vile vile abidishwi na hili nitatoa mfano kwangu mimi au mfano tutakuja kutoa sehemu ya, ya, ya katika jambo lingine pa kipengele kingine ndio vinaendana hao ili msisahau katika masala ya al-asma wa sifat nakumbuka miaka iliyopita niliwahi kutoa darasa nikasema kuwa Allah yuko na masikio wakati nilikuwa nazungumzia ile aya laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kuwa Allah nasikia na anaona katika majina yake Allah ni as-sami' katika sifa zake ni as sam Allah yuko na sifa ya kusikia sasa mimi nikafanya ta'wil nikasema kuwa <coughs> eh, hapa e, ni dalili ya kuonyesha kuwa Allah yuko na masikio wakati al-asma wa, sifat ni mambo ambayo ni tawqifia hauzu kuleta masala katika sifa za Allah na majina yake basi ni dalili kwa mimi nikachukulia tu kusikia moja kwa moja nikapelekea kusikia ni mtu au ni kinachosikia ni masikio nikasema kuwa Allah yuko na masikio lakini ndugu yangu Allah muhifadhi Abubakari Khatibu Atrushi akawa alisikiliza hiyo sauti amesikiliza hilo darsa akaniandikia akaniambia hilo jambo katika darasa la kuja nikataraja nikasema nimesema kuwa Allah yuko na masikio na jambo lina dalili lakini tunasema kuwa Allah anasikia yuko na sifa ya kusikia anasikia vipi anasikia kupitia nini Allah anajua peke yake anasikia kuna kulingana na utukufu wake kwa hakuna dalili ambayo iliyokuja moja kwa moja ya kusema kuwa Allah yuko na masikio ama gesi zilikuja dalili za kusema iko na mikono miwili eh Allah iko na miguu kwa kuja masikio kwa nikakosia ili jambo kwa kuto kujua nilidhani napatia lakini nikakosea kwa hapa mtu kama huyu abidiishwi isipokuwa baada ya kufahamishwa sasa kipindi nimefahamishwa nikaendelea ana mazikio nikafanya taawili kama hizo hapa nitabidishwa kwa sababu tayari nishaelimishwa hapa nakupeni mifano hai na ndio tabia ya watu wa sunna anapokosolewa katika kosa anataraja طيب kwa hili la pili mtu kufanya kitu kwa ye kwa, kwa kudhana an, an, anapatia akakosea kwa kutokujua sawa tayeb vile vile katika viziwizi vya kum bali wanasema اتفق جمهور او جمهور الفقهاء على الاعذار بالخطأ kama fil jahl wamekubaliana wengi katika wanaozoni kumpa udhuru mtu aliyekosea kama gisa anavyopewa udhuru ule alifanya kitu kwa ujinga ule ambaye ni mjinga ajui sawa kama tulivyosema tumetanguliza kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala walaysa alaykum junah fima akhtatum bihi hamna dhambi kwa ile ambayo mmekosea pasina kujua pasina kutarajia walakin ma taammadat qulubukum, lakini mnapata dhambi kwa yale ambayo mliyafanya kwa kusudi. Wa kana Allahu ghafura rahima, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye huruma na mwingi wa huruma. Tayib, jambo la tatu katika viziwizi vya kumbidisha mtu ألا يكون مرتكب أو مرتكب الفسق أو البدعة مكرها asiwi yule mwenye kufanya bid'a au wovu ametezwa nguvu bimaana amelazimishwa yani kafanya jambo kwa kulazimisha mbani mtu kufanya kitu ambacho wataki kukifanya lakini akakifanya kwa kuogopeshwa labda kama ilivyokuwa kwa Ammar ibn Yasir aliambiwa amtukane mtume wa Allah akamtukana hapa alitezwa nguvu amelazimishwa hakufanya kwa, kwa makusudi sasa ikiwa kama mtu atafanya bid'a kwa, na, kwa njia kama hiyo amelazimishwa afanye hapo huyo atahukumiwa kama ni mzushi hatahukumiwa kama ni mzushi je tujiulize huyu mtu au kule kwetu kuna watu ambao wanalazimishwa kufanya bidhaa kwa nguvu wakaambiwa kama mkufanya bid'a hii tutakufanya kadha wa kadha kuna watu ambao wako hivyo hakuna koi sharti hakuna kule kwetu hakuna mtu ambaye analazimishwa kufanya bid'a kwa nguvu nyumbani hamna mimi mtu akifanya na kwa mitaka peke yake Arabi jambo la nne ألا يكون مرتكب الفسق أو البدعة متأولة na hapa ndo panaingia kina Imam e, Ibn al-Hajar Imam an-Nawawi na wengine rahimahumullah walioteleza katika masala ya al-asma wa sifat asi yule mtu mwenye kufanya jambo hilo ni mutaawil bimaana anafanya kwa kwa ta'wil hajakusudia vibaya التأويل مناك هو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك ni mtu kutoa tam, tamko kunako udhahiri wake ambao unaonesha kisha unapeleka tamko hilo kwa jambo ambalo linahalifu dhahiri yake kwa hiyo wal'udhru bitawil udhru ya mtu mwenye kufanya ta'wil muttafaqun alayhi 'inda jumhuril fuqaha kal'udhri bil jahli udhuru wa kufanya ta'wil ni jambo ambalo walikubaliana kwalo wengi katika mafukaha katika wanawazuoni kama gesi ilikubaliwa udhuru wa mtu aliyefanya kitu kwa ujinga kutokujua na kwa kukosea bila kutaka ndio maana kina Imam Nawawi rahimahullah walifanya ta'wil kwa baadhi ya asma wa sifat kwa baadhi ya sifati sio katika vitabu vyao kuna baadhi ya, ya, ya sifa za Allah walizifanya ta'wil hawakukusudia kukosea ndio maana ah, ahlus sunna tunasoma vitabu vyao kwa sababu wale soma ukisoma vitabu vyao utakutana ni watu ambao walikuwa na na pupa sana ya sunna na walikuwa wakali sana kwenye bid'a walikuwa wakali sana kwenye bid'a hawa maimamu kwa wakaanguka kwenye tawili kwa kuto kujua kama kisi nilivyowapa mfano mimi mfano singetaraja katika ile jambo la kusema kuwa nimesema kuwa Allah yuko na masikio wangelikuja baada yangu wangenihukumu vipi bila shaka wangepima mizani je Abu Muhsin alikuwa ni mtu wa bid'a au alikuwa ni mtu wa sunna je ita awila aliyofanya hapa alikusudia au labda akujua ningehukumiwa hivyo kwa ndivyo maimamu hawa walivyokuwa ni watu wa sunna na inajulikana kauli zao katika sunna hawa maimamu inajulikana kauli zao katika kupiga bid'a na wazushi inajulikana hawa maimamu kwa waliangeka kwenye ta'wil wakafanya ta'wil wakatua baadhi ya sifa za Allah kunako maana yake ya, ya sawa wakazipeleka katika maana nyingine bila kukusudia kwa wale hawezi kuwapimanisha na wao wengine wakina Qardawi hawezi kuwapimanisha wale wakina Qardawi wanatoa bid'a walizungumzwa na wanaozuoni na hoja bali walikuwa wakipewa na hoja Tunakutana na mtu anataka kupimanisha kina Imam Ibn Hajar wakina Imam Nawawi na wengine katika maima wa sunna ambao wameteleza katika masuala haya anataka kuwapimia na wama watu wa bid'a hadi vitu viko mashariki na magharibi sheikh mfano Yusuf al-Qardawi umpimie kipimo cha kina Ibn Hajar umpimie kipimo cha kina Imam Nawawi rahimahullah hii ni dhulma hii unawafanyia dhulma wa aima bali hata katika masala ya kuimbaimba hakuna wanawazuoni ambao walikuwa ni mutashaddidun kama hawa maimamu hawa namna gani walivyozungumzia wale watu wenye kupenda kuimbaimba na kujalia ile nyimbo katika dini kwa hiyo hawezi kufanya hawezi kufanya kuwapimanisha hiki hivyo kwa hiyo mtu ambaye ni mutaawil akafanya kitu kwa kwa, kwa ta'wil abidiishwi mfano kana Imam Nawawi rahimahullah rahimahumullah na wengine katika imba kwa hiyo hivi ni viziwizi vya ku vya kuziwia kubidisha watu lakini kama mtu atafanya taawili kwa makusudi mfano akasema Allah mtume anasema yanzilu rabbuna kila laila au kama fi alhadith inayobaki <coughs> thuluthul layl wakati panabaki thuluthi ya usiku Allah huwa anashuka hakuna mtu ambaye hoja jamfikia kuwa anayeshuka hapa ni Allah mwenyewe lakini mtu anakuja kwambia si Allah ndio anashuka ni rehma yake kwa zama hizi unaambia huyu mtu hoja jamfikia na akilisema hilo lazima likisikika atakabiliwa na kuwekwa sawa kwa huyu mtu atakuwa na udhuru kipindi hicho baada ya kuwekwa sawa hatokuwa na udhuru tena hatokuwa na udhuru au Allah amesema alimuumba Adamu kwa mikono yake miwili bali Allah akasema bali yadahu mabsutatani Allah kathibitisha kwa kuna mikono miwili aje mtu lao kwambie eti ile mikono ya Allah pale alikusudia nguvu au uwezo afu sema huyu anapewa udhuru tutakushangaa kwa sababu atapozungumza hili jambo lazima atakabiliwa na akikabiliwa ima yeye atakubali ima endelee katika jambo lake kwa kama atakuwa amefanya hivyo ni labda ni muqallid alifatafata tu kwa kasikia naye akakuja kusema huyo atochukuliwa lakini baada sasa ya yeye kufahamishwa hapo ni hivi na hivi na hivi hapo atakuwa ana hoja tena atakuwa ana hoja sawa alhamis jambo la tano alla yakuna murtakibu alfisqi au albid'ati muqallida yule mwenye kufanya bid'a hiyo au wavuo asiwe muqallid muqallid taqlid maana nini iko na maana tofauti taqlid maana ya kwanza قبول قول القائل wa anta la ta'lam min aina qalahu niwe kukubali kauli ya mtu pasina we kujua wapi ametoa au amesema kutoka wapi wa kauli huo ni mqallid fa mtu anakutana kwambia Allah amesema yuko na mikono miwili pale mikono miwili imekusudiwa ni ni nguvu wewe hujui wewe ni mqallid hauna zako hata elimu unafata fata tu na ukaenda kuzungumza hayo kwa taklidi kwa kufata tu hautobidhishwa kwa sababu wewe ujue umechukua kwa kwa mtu ambaye labda ni shekhe wako mpaka uje kubainishiwa kuwa shekhe wako alikosea ukibainishiwa ukaendelea kufata kauli ya shekhe wako hiyo inafika kuwa taklidul a'ma unakuwa wamefuata upofu upofu sasa katika mara ya pili ya taklid qabulu qawli lghairi bila hujja ni kukubali kauli ya mwingine pasina ya hoja bila kuwepo hoja sawa aina ya tatu ittiba'u qawli man laysa qawluhu hujja kukubali kauli ya yule ambaye kauli yake sio hujja wa huwa karibu min athnaini inakaribiana ya pili unakubali kauli ya mtu ambaye kauli yake sio hoja mfano mtu kuna masala ambayo labda mtu ameyazungumza wewe hujui ni kwa sababu wewe unamqalidi huyu mtu ukamfata hapo wewe ha, haupati dhambi katika hilo upati dhambi katika hilo isipokuwa ubainishiwe ukishabainishiwa hapo ukaendelea kumfata katika lile jambo hapo kama ni labida unazingatiwa kama ni mzushi kwa hivi ni viziwizi ambavyo vinamziwia kumbidisha mtu mpaka vitoke viziwizi hivi vikitoka wewe una, unabidishwa unabidishwa na ndio maana kama kwa nimesema tawasumia fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliulizwa Sheikh rahimahullah هل كل من يفعل البدعة يسمى مبتدعا ومتى تطلق كلمة مبتدع على الشخص je kila mwenye kufanya bid'a anaitwa ni mzushi ni mtu wa bida na lini neno hili la mzushi linawekwa kwa mtu bimaana ni lini mtu anaitwa mzushi فأجاب رحمه الله شيخي أكجبنا قسما الأصل أن من فعل البدعة يقال له مبتدع هذا هو الأصل Asili ni kuwa mwenye kufanya bid'a anaitwa kuwa ni mzushi na hii ndio asili. Sikilizeni kauli ya Sheikh. Asili ni kuwa mwenye kufanya bid'a anaitwa mzushi. Hii ndio asili. Man fa'ala albid'ata yuqalu lahu mubtada'. Mwenye kufanya bid'a anaitwa mzushi. Lakin idha kana jahilan yu'allamu ikiwa kama ni mjinga anaelimishwa kama alifanya bid'a kwa ujinga anaelimishwa wamata taba la yusamma mubtadi'a baada ya kuelimishwa akatubia haitwi mzushi wa idha asarra yusamma mubtadi'a lakini baada sasa ya kuelimishwa akaendelea katika ile bid'a anaitwa mzushi ala hasabi bid'atihi kutokana bid'a anayoifanya kalladhi eh yusirru ala على الاحتفال بالمولد أو الموالد الأخرى يسمى مبتدعا mfano yule mtu ambaye anaendelea kufanya maulidi au akafanya maulidi mengine hapa tunakusudia maulidi anasherekea sikukuu ya maulidi ya mtume anasherekea siku ya kuzaliwa kwa mtume au akawa anafanya maulidi mengine mfano siku yake ya kuzaliwa yeye anakuwa anasherekea baada kuambiwa kwa hili jambo ni libaya hili jambo alifai je akaendelea anaitwa mzushi na katika watu walioandaa kongamano kuna aliyetamka na video iko walipokuwa wanaanzisha kile ile kundi lao la kundi la dawa kuna aliyesimama akasema mimi maulidi lazima nitafanya yuko katika wale watu waliopokea wale mashehe akasimama mmoja katika mashehe zetu akamjibu pale pale lakini huyu mtu akutaraja kauli yake alisema maulidi taendelea kuyafanya alisema ya maneno na yuko katika wale kwa huu hukumu yake ni ipi hapa kwa maneno ya ibn Baz huyu mzushi kwa sababu anajua kwamba maulidi ni bid'a lakini akaendelea kuyafanya kwa ukaidi wake huyu ni mzushi katika uzushi wake huwa kusherekea maulidi vile vile kusherekea mazazi yao anniversaire yale kisha wakaelimishwa wanaitwa wazushi katika lile jambo ambalo wanalifanya kama alivyotaja hapa Sheikh Ibn Baz rahimahullah hata yatubu kwa ataitwa mzushi mpaka atubu والذي يصر على البناء على القبور أو الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها أو إراقة الطيب عليها يسمى مبتدعا vile vile yule ambaye anaendelea katika jambo la kujenga kwenye makaburi na kusalia kwenye makaburi na kujenga misikiti kwenye makaburi na mengine huu vile vile anaitwa mzushi yani katika matendo ya masufi haya sawa وهكذا من فعل البدعة التي حرمها الله yusamma mubtadia vile vile kila mwenye kufanya uzushi ambao Allah kauharamishwa au kauharamisha anaitwa mzushi يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور متى ما نسمع جوكني مبالي سنة na mambo ya kuzuka فإن كل بدعة ضلالة هكذا كلا وزوش وبوتيف ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أما بعد يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لو في اليوم تمكت كحديث صحيح وكتوى خطبة الجمعة أكوانا سيما أما بعد آيو حقيقة ما نينو مزوري كتابو الله na uongofu uliokuwa mzuri ni uongofu wa mtume wetu Muhammad sallallahu uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa mtume wetu Muhammad sallallahu wa sharra al-umuri muhdathatuha na mambo mabaya ni yenye kuzuka wa kull bid'atin dalala na kila uzushi ni upotevu ويقول عليه الصلاة والسلام akasema pia mtume man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd yote mwenye kufanya matendo ambayo hayamo katika dini yetu anamrejelea mwenyewe hayakubaliwi فالمسلم يمتثل أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ما قاله عليه الصلاة والسلام kwa ni juu ya kila muislam kunyenyekea amri ya mtume sallallahu alaihi wasallama na kuyapa nguvu yale aliyoyasema mtume sallallahu alaihi wasallam wayuhadhiru min albid'i na kutahadharisha kutokamana na bid'a Sheikh angalia anasema eh wayusammi ahlaha mubtadi'in na awaite wenye kufanya bid'a kuwa ni wazushi hata yatubu ila Allah mpaka watubie kwa Allah waljahilu yuallamu na yule mjinga ambaye anafanya bid'a kwa ujinga anafundishwa wa man taba taba Allah alayhi na yule mwenye kutubia Allah anakubali toba yake kuna dhani maneno haya kwa yako wazi maneno haya kila mwenye kufanya bid'a anabidiishwa shurutu tumezitaja zimeeleweka lini mtu anabidiishwa na lini mtu abidiishwi na zote utazikuta zi shurutu kwa wale wako Burundi haziwafai kwa sababu hujja zishawafikia watu wote labda wale majuhali lakini wale walinganizi wanajua yote wanayajua lakini wanafanya kwa hukumu ya kuvidhiishwa baadhi yao ambao kuna haya mambo inawafaa inawafaa kwa haya ni masala ambayo nimependa niweze kuyabainisha na kuweka sawa baadhi ya maneno ya hao watu ambao wanatutuhumu sisi vibaya na ajabu ni pale ambapo tukasikia katika sauti zao hao watu na kusema kuwa wale waliofanya kongamano ndo masalafi ama wale ambao walitahadharisha si masalafi tunawajua khi unamjua nani kuna baadhi ya watu ambao kama moshe hukutana nao hivi macho kwa macho ni mara moja au mara mbili unamjua kweli kama moshe hukutana naye kwa macho ni mara moja au mara mbili unamjua hmm. ili pia ni tatizo ili pia ni tatizo Alafu mwisho wakazungumzia masala ya kuhusu kujinasibisha na usalafi. Eti kujiita salafi ni jambo ambalo halifai wa Lakini akasema katika mambo katika ujumbe wangu wa mwanzo kuwa hili jambo sitolizungumzia. Hilo sitolizungumzia. Kwa sababu zungumzia tu sana. Na wenye kuelewa alhamdulillah shagaelewa na wanajinasibisha wanajinasibisha kisha wakaleta ile kauli ya Sheikh Sheikh ulislam la aiba la man adhhara madhhab as-salafi wantasaba ilayhi hakuna aibu kwa yule mwenye kudhihirisha madhehebu ya salafi na akajinasibisha kwa hayo afu wakasema eti watu wanajua kama kujinasibisha ni kuandika salafi sijui kujinasibisha ni aje eh sijui kujinasibisha ni aje na ile ya unisiba ina kazi gani hmm? ha yani sijui labda wengine lugha zinatuchanganya labda hmm? kwa sina huko sipazungumzi sana huko ilo nishakalizungumza nishatoa kauli za wanawazuoni wakina Sheikh Albani. Bali Sheikh Albani akasema kuna baadhi ya watu ambao wanadai elimu, wanasema kuwa haifai kujiita mimi ni salafi, ingawa haifai kusema ana salafi, kana kwamba wanamzuia mtu kusema mimi ni Muislamu, naifuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio kwa ufupi sema mimi ni salafi. Sheikh Albani anasema hivyo. Kila Sheikh Sheikh Ibn Baz walipoulizwa je kujita salafi ni tazkia lazima ni tazkia tu la budda fiha au la budda minha ni wajiba Sheikh Ibn Baz akasema kama ni kujitakasa basi ni kujitakasa kwa wajibu Sheikh Ibn Baz wakina Sheikh Muqbil akasema amrun tayyib na wengine katika imma bali Sheikh al-Islam akanuku ijma kila msomi anajua ijma ni hoja yajibu kabulu dhalika minhu bilittifaq haka alijma alipokuwa akimjibu al-Aiz ibn Abd salam rahimahullah kuni jambo ambalo linajulikana kujinasibisha na usalafi na tushazungumza mingi tu sana kwa hayo lakini ambapo mimi nakusudia sana ni hapa mwisho hapa alipokuwa anazungumzia masala akasema hivi au akasema kuna baadhi tusha wanasihi kuacha kujiita hiyo usalafi nini maana hautosoma kitabu cha Sheikh Ibn Baz ukutana ameandika Ibn Baz salafi Sheikh Albani salafi ya akhi kuna mashekhe wengine wameandika hivyo lakini ikutosheleze tu kuwa hao mashekhe ambao kuandika Albani salafi Ibn Baz salafi eh, Sheikh Fawzan salafi na wengine waliruhusu hilo waliruhusu hani masala ambayo mtu ambaye haya ni, ni, ni mambo ya kusema mtu ambaye si msomi mfano unakuta yule mtu ambaye anakuambia eti ngo mtu anajiita salafi wakati kwa anatembea salafi iko hayo shagamona wapi macho kwa mtafuna kama mtu sio msomi ni mjinga sasa hao wenye kuzungumza ya mimi siwadhani hivyo siwadhani ujinga sio lazima mtu akiruhusu kitu mpaka naye akifanye si lazima mtume alayhi salatu wasalam ameruhusu masuhaba zake kula kenge yeye akula kwa hiyo anafanya kuwa kula kenge ni haramu Sheikh Albani amesema kuwa ni jambo ambalo linapendeza kujiita salafi yeye kujiita inafina kuwa katazo Sheikh Ibn Baz alisema inapendeza yeye kujiita na kuwa katazo yani kuna mambo mengine watu elimu Sheikh watu watumia elimu sasa pabaya zaidi ni hapa ambapo alipomaliza eti watu wanajiita masalafi na wanasi akaleta kauli yake Allah aliposema wa mayudlilillahu fama lahu min had yule ambaye Allah amempoteza bila shaka hana kumuongoza. Kwa akajalia mtu kujinasibisha na usalafi, ibana mtu kusema uh, ukaandika fulani salafi, yeye akajalia kwa upotevu. <laughs> Lakini hawajasema kwa wenyewe wanapotoshana. Wana, wana, wana ah, ah. Lakini ingekuwa ni kauli imetoka kwetu angesema tunabidishana, tunapotoshana. Tunafanya watu kuwa wapotevu. Kwa hiyo akajalia kuwa kuandika jina lako unamalizia na sala ni upotevu mpaka maliza hii aya wakati kuna wanawazoni wakubwa walijinasibisha na hilo jina wakaandika mpaka kwenye vitabu vyao wanawazoni wakubwa lakini wote wametiliwa katika upotevu na hawa watu ndio nikakwambia kuna baadhi ya mambo ambayo wanatunasibishia sisi lakini kiuhakika wa mambo wenyewe wako nayo wenyewe wako nayo kwa hiyo ni katika mambo ambayo nimependa nitie kwa usawa, inshallah mengine ambayo tukahitajika baadaye tutayazungumza. Lakini kwa haya ninataka nitie usawa. La ama ile kuhusu wale watu kuwatukana maswahaba, eto na vituko, sijui watu wengine kwenda mairani, kwa ile jambo lidogo naona kama ni la kawaida watu, haya tutayatafutia siku yake haswa. Lakini katika ile video ambayo imenifikia ya watu nimependa ni katika hizo video ambazo zimenifikia niweze kuweka sawa katika haya mambo ili watu wabainikiwe na hili jambo watu wabainikiwe na hili jambo watu watoke katika kiza watu watoke katika kiza kwa tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo tumekosea aweze kutusamehe kama wanadamu na pale ambapo tumepatia tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama pia tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako Uislamu na sunna hadi kukutana naye سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته